Ordin maider lahor izuek ingutit zu ametxeko entreprisako zue bulegun, egun hon? Egun hon maider. Ordin bon, me, eh, egun eh, izolazioni aipatuko dizugu eta xuxenago ze lagungoa suerte eh, estazuak plantan ezaidin jenten laguntzeko etxen izolatzen. Bena hasi gabe zue buia ahal duzia? Bai, ordin nik ene termika bulegua sortu dit sibegun diala hi urte huai ametseko ametxeko deitzen dena, eta ni okupatzen duzu euh, ordin etxe berrientako permis bat pausatzen duzu laik uh, berdizu estudio termiko bat eginazi, hoi bortxatuk duzu, ordin euh, hortaz okupatzen duzu. Eta geho, uh, aha behit zelan entako, uh, eh, jentek espanima daki esobe zertaik has, parli etxe bat aha nik uh, eh, kuntxeat zentitzat, odit energetik bat egiten dit, erraitez hor uh, sumat konsumituko zien, eta uh, hobetzez izolazionia edo biogailia kambiatzez, uh, sumat kosteko din, uh, sumat ez hobetuko dien ben konsumazionia, eta azkenin sumat pakatuko dien urtekal. Ordin, bon, <clears throat> estatuak plantan izaititzu soslak ginguak, deja bazitutzun, e, guai jente habo er zabaltzen titzie, o, hasteko erraiten ahalduzia ze lagungua plantan izaidian. Bai, ordin, uh, soslagungua franko baduzu, bon, uh, habosek ezagutzuktienak tutzu uh, certificat d'économie d'énergie, donc C2E-ak, e deitzen titzugu, hoik enpresa handiek titzie emaiten uh, primagija, dibidez... Uh, zue miriak izolatuena ibatuitzu, uh, fe, lagungoa hoik dessus, juste au um, et euh, à beogailia et au huranegiteku à hobetzen balin dessus. Voilà, beste laneta eh, nahi baduzu argingoa lan plus sur ez juste au euh, rénovation énergétique renovazio energetik dessus. Ordine, Ordin, certificat d'économie d'énergie, d'energi hoik ahaltutzu galt hatsen internetes, Hanitzek proposat zentitzi, horzin behar dizu bat beno habo behar dizu sogin, ez behitzi bersoz heina emaiten hoek, horzin hubena dizu amini bat eh, ikertzea eta denboan hartzea, eta odela partikular den uh, lagungoa horrekin behar dizu absoluto ki montatu amuntatu devi jasinatu gabe. Bestela nestu duzu lagungoa ikuk Horri Donc behar dizu, um, ehm, zer besteik lagingua hortan, hortan Uh, bon, lagungua oentako bezala, uh, eh, ofizialek RGE izan behar dizie. Donc, uh, eh, RGE nahi dizie reconnu garant de l'environnement. Voilà. Bok, oa ikasikoek bat dizie, mena behar dizio hor ikasu eman ebai. Eta beste zerbait gehituen ahi nina, uh, certifikat ekonomide energi hoientako, ala zi hauek lagengoa galtatzen ahalduzie, donk zi hauek dosierra ala besteran sumataliz ofizialek zientako muntatzen dizie, eta kasu hortan zien faktuatik elkitzen dizie prima hori. Ordin hoiz izun CEE eta pentsatzen dit badela beste lexanj lagungoik? Bai, halduze baiten ekeiten e bai eh, eh, la lagungua bat eh, anak emanik, ana du sagence Nationale de l'Habitat. Uh, lagungua hoi detzin zulet de habite mieux sérénité, donc bergaiza, zue lan egiten baduz zue etxen, uh, sos lagungua bat emaiten ahalde izie. Aldiz hor mugatuk duzu, ez dizugu hoek ukeiten ahal, euh, har sentitzi edaitzen avec les ménages aux ressources très modestes, ala les ménages aux ressources modestes. Hek baizik lagungua hoi galtatzen ahaldizie. Euh, hor, uh, hobenetik, euh, erraiten uh, aldizugu, uh, alduzula ikaiten, hoita hama 6.000 euro lagungua, hor din, eh. ez duzu guti, aski interesen duzu. Eta jakiteko uh, dreta duzu nezala ez, hobekiena duzu solia buleguan deitzea, eh, hek behiti aholkatzen gentik, eta hek titzia odela dosirak muntatzen ana entako. Horrentako uh, ditzu deitu behar. Eta iduizita zitbazela badela beste berritarzen bat aurten, aipatzen ahalda ikusia? Bai, ordin, uh, eh, igan urtil hartin denpoak bat zuntunzun, eta hor, uh, bon, eh, elkititzie, eta hoai bat duzu lagungoa berri bat maprim renov deitzen dena. hoi, oerri zabali duzu. geo, donc, oerri zabali duzu, mena xailgatuk zia, zue hilabete xai anabea. Nahi dizeran, zue hilabete xai anabea, kolo bat emaiten deizie. Hola dispartekatuk ez duzu uh, zigarria aspikatzea hola irratian, mena adibidez zuzi hauzia zu ehatzen, hogei mila euro beno guti goia bazten balin baduzu urtekal, ma primrenov urdin ziateke. Hoita bost mila euro beno guti geo ma primrenov hoi, hoita hama sortzi mila euro beno guti geo ma primrenov briulet, eta hoita hama sortzi mila euro beno habo jabazten balin baduzu, hor ma primrenov arroja ziateke. Voilà. Donc, là où lau partetan salkatzuktut sugentik, eta prefosta zure euh, lagungoak ez dut zuberrak uh, urdin bazia ala arroja balin bazia. Uh, adibide bat hartzen dugu, zuk bihar zue beogailea kambiatu nahi duzu, nahi duzu pompa chaleur bat ezai, urdinetan balin où lau mila euro entreta duzu, aldiz arrojetan balin Tan ez duzu dev idreta. Ordin, euh, bon, ordin, oer izabalik duzu bai, mena, uh, behar dizu, ez, duzu, ez dukezu bortxaz uh, dret azerbaiti uh, pompa xaler antako pu, geho bat duzu beste lagenguak, hun euh, hartu baiti arro jandien uh, jententako. Ordin bai, justoki, bon, euh, koloetan txartu gabe, uh, alde halde ikusia, xos horrek, ma prim renov, ordin, zentako baliatzen halden, Bai, ordin, uh, alduzu baliatzen uh, eh, sistema kamiatzen baduzu eta behogailu sistema hun bat uh, ezarten baduzu, ordin adibidez jodier granule edo, edo behogailu um, eguraikin marxatzen dena, pompa xalerrak, poala granule, poala bus eta horiko. Geo geho, sistema sistemai bai kambiatzen baduz, hor alduz lagungoa bat ukeiten, chofaj soler edo chofotermodinamik, adibidez. Ordin ahalduzu uh, galtatzen uh, prima bat euh, juste au lan et entako, eta araberitz malima ocho qui et chebat hor baduzu beste prima, prima bat deitzen behita renovazio global. Ordin prefoz, eta interesantago duzu ekeitea euh, la global, ez iz uh, lan euh, bakochen prima. Rénovation globale global primahorenik heiteko, audit bat euh, egin behar duzu bortxatuk zia, berbeituzu probatu zue konsumazio nia, ehuneko behoita hamabostez apaltzen duzula lana euh, egin ondun. Uh, ordin, hantz egiten dizu, bena filabait uh, hasten bazi uh, lanak egiten bat duzu etxe bat nune ezpeita deuze, ez izolazioneik ez uh, beho bat ez ebe uh, aski aiza heltzen zi uh, hortat. Voilà. Donc a audit energetiko baten egitea horren probatzeko, eta hortut nibezala kubulegu uh, hortan sartzen, uh, odit bat egiten ahalbeitu gaur, nahi duzu erantziten gela ziren etxeat, so egiten dizugu oai hartin onzer bat duzun, izoazione bezala, beho gailu bezala, sumat kontsumituko duzun uh, urtint eta mentoko, eta eh, uh, hunan beste uh, kuntza egin ondun, sumat kontsumatuko duzun, eta heltzen ez hein hortat prima horren enukeiteko. Hor euh, dina dibide bat, prima hoi ahal duzu hunkitzen uh, hor duzu arro jentako, interesentako, hor uh, hartzen bat di elan bako txa ez diziega iza handien reta, ma aldiz renovazion globale, hi eta boste hun horro ukeiten ahal dizie. Hentako aski interesent duzu. Koloiak aipatzen dutzu, eta jakiteko guzeko loetan gen bat utzula gungoak? Uh, bai, ordin hoia alduzu, bon, uh, internetik intrebe balin bazia, altzea interneten gainen juiten, elki dizie webgune bat esprejuki deitzen den uh, Hortan uh, hortan baduzu simuled deitzen den eh, logiziel bat, eta justo sartzen tutzu zue rebenuak, eta uh, erraiten daizi zer lagengua du duzun. Donc hoi, uh, bon, internetekin uh, untxabazia eja duzu, Ez palin bazi eh, et internetik in hor ahalduzu solia deitzen, ek esprezuk iba disi epola bat eh, lagun aholkat sentina gentik, erraitez uh, zer Uh, eh, hoietaik bat usen zuten dizugu izolazionia euro batetan, horrek zer balio du betxarnak abat da edo ez? Habe, uh, eh, geho dependi uh, noren gainen zien beti berga izaduzu. Uh, ordin, geho pentsatu behar dina izolazioan euro egiten dienek ez dutzu uh, luraldekuak, ez dutzu luraldeko norbait hoi egiten, donk beste norbaitik horratutzu merkeago izateko, eta geho zumaitek untsa egiten dizie, mena beste zumaitek ez dependi noren gainen jorten zian. Uh, bon, nik uh, kuntseatzen dit, uh, sigurak uliraldeko bat egin aztea, hola tranquilzia, la problemat balin baduzu, halduzu direkto deitzen, mena uh, hanitzek egin dizi eta izi garri kontentuzu, ah. dependi. Beha eskerrik hanitz ordin? Ba, idem jetaz, berriz arte.